Alors oui, euh, le, le, le sous-préfet d'un arrondissement euh, futil. Orduan bai, arrondizamendu baten suprefetak, izan dadien euh, baiona eta bere eskual dosierari begira ere, suprefeta beti ere prefetaren autoritatearen pean egoten da. Eta aginpe horretan sartzen naiz, baita nire intzinekoak egin duen lanaren segidan. Il n'y a pas d'inflexion à la politique qui est menée, peut-être un